الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته navbatdagi bob tavhidning fazilati va hamda tavhid gunohlarga kafforat bo'lishligi haqidagi bob ekan va muallif rahimahulloh bunda quyidagi oyatni keltiradi anom surasi 82 oyatini Alloh taolo aytadi: "Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin ulayka lahumul amnu va hum muhtadun." Iymon keltirgan va hamda iymonlariga zulmni aralashtirib yubormaganlar mana bu kishilar deyapti, ularga omonlik bo'ladi. Ularga omonlik, xotirjamlik bo'ladi va ular hidoyat topgan kishilardir, hidoyatlangan kishilardir deb Alloh taolo maqtab aytadi. Xo'p, <clears throat> mana bu oyat nozil bo'lgan vaqtda sahobiy ikromlarga mana bu oyat og'ir botgan ekan. Nimaga? Ya'ni Alloh taolo mana bu oyatda aytayaptiki, ya'ni Alloh taologa iymon keltirgan, ya'ni shirk keltirmagan, Allohga iymon keltirib, iymonlariga zulmda aralashtirmaganlar. Ular nihoyatda har bir oyatni ma'nolariga ular daqiq e'tibor berganda sahobalar. Qani mana bu oyat nozil bo'lsa, ular nima bo'lib qolgan ekan? Siqilib qolishgan ekan. Yuraklari siqilib, qayg'uga tushib, Ya'ni ular shunaqa bir qayg'u uchun payg'ambar vasallamga aytgan ekanki, "Bor, yo Rasululloh, bizni qaysimiz o'ziga o'zi zulm qilmagan?" der ekan. Ya'ni oyatda aytayotgan Alloh taolo iymon keltirib, iymonlariga zulmda aralashtirmaganlar mana shularga deyapti Alloh taolo omonlik bor deyapti. Ya'ni bu dunyoda azobidan ham, oxiratda azobidan ham ularga omonlik, xotirjamlik bor va hidoyatlanganlar, ya'ni jannat yo'liga boradiganlar mana shular deyapti. Ya'ni bu oyatni endidan shunday tushuncha kelib chiqadiki, kimda iymon keltirgan bo'lsa, lekin iymonni zulmda aralashtirgan bo'lsa, bu inson demak omonlik ham yo'q unga, hidoyat ham yo'q deb tushunishib olganda ular. Demak, omonlik ham yo'q ekan, hidoyat ham yo'q ekanda, kimimiz zulm qilmaganmiz o'zimizga o'zimiz deb, ya'ni ular zulm deganda, ya'ni kishi o'ziga qiladigan zulm, gunoh qilishi bilan qiladigan zulmni tushunishgan edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga tushuntirdilarki, sizlar eshitmaganmisizlar Alloh subhanahu va taoloni Qur'oni Karimdagi Luqmon surasida mana Alloh taoloning solih bandasi Luqmon o'zini o'g'liga aytgan gapini. Ya'ni Luqmon alayhisalom nima degan edi? Ya bunayya, ey o'g'ilcham, la tushrik billah, Allohga shirk keltirmagin. Inna shirka la zulmun azim. Albatta shirk buyuk zulmdir degan edi. Ya'ni zulm uch xil bo'ladi-da. Kishi o'ziga qiladigan zulm bo'ladi. Kishi boshqalarga qiladigan zulm bo'ladi va Robbisiga shirk keltirishigan bu eng katta zulm bo'ladi. Bu 3-zulm. Tushunali? Ya'ni kishi demak Robbisiga shirk keltirishi ham zulm hisoblanadi. Bu katta va zulmlarning kattasi mana shu hisoblanadi. Ya'ni mana bu oyatdagi tushunish kerak bo'lgan zulm mana bu shirk zulm ekanligini payg'ambarimiz ta'limini beryapti. Ya'ni u sizlar tushungan gunoh emas u. balki bu yerdagi ya'ni umuman insonlar mutlaq ana shu omonlikni, xotirjamlikni, dunyo va oxiratdagi ana shu omonlik, xotirjamlik, Alloh azoblardan omonda bo'lishlik va hamda zalolatdan saqlanib hidoyatda bo'lishlik bo'lgan ana shu ne'mat deyapti, tamoman bir kishidan olib qo'yiladi agar u shirk bo'lsa unda. Ya'ni iymon keltirib ham shirk keltirgan bo'lsa, Alloh taolani nom olib qo'yadi. Lekin iymon keltirib zulm aralashtirilmagan deganda, demak, ana shu shirk aralashtirilmagan degan narsani tushunar ekanmiz. Gunoh aralashtirilmagan emas. Tushunali? Xo'p, endi u qanday bo'ladi desa, bu oyatni o'zini sharhlaydigan bo'lsak, demak, iymon keltirib iymoniga zulm darlashtirmagan, demak, iymon keltirib iymonliklariga shirk darlashtirmaganlar. Buni qanday tushunamiz desa, ya'ni mo'min kishi demak Allohga iymon keltiradi-da, aytib o'tganimizdek hamma ibodat turini Allohga qiladi. Ha, misol uchun yakka Allohga tavakkul qiladi. Ishlarini hammasida Allohgagina tavakkul qiladida va ana shu tavakkulida boshqa narsani aralashtirmaydi, Allohdan boshqasini. Allohdan boshqaga tavakkul qilmaydi. Allohgagina sig'inadi, Allohdan boshqadan sig'inishiydi, unga aralashtirmaydi. Allohdangina yolaveradi, Allohdangina umid qiladi. Ya'ni bo'lma mana bu kunlarimizni ko'rib tursak-ki, ya'ni xossatan mujohidlarga ham tavhid imtihoniki, ya'ni g'alaba faqat Allohdan. Va man nasru illa min indillahil azizil hakim. Nusrat faqat Alloh huzuridan. Nusrat bu kuch quvvatimizdan yoki bizning quvvatligimizdan, e'dodimizdan emas, balki faqatgina Allohdan deb bilish. Ya'ni Faqatgina faqat faqat hamma narsa Allohdan. Hamma g'alaba Allohdan, yordam Allohdan, panoh so'rashi yakka Allohdan deb hech bir ibodat turida Allohdan boshqaga biz demak bog'lanmaydigan bo'lsak, nima bo'lar ekan bizga ham? Bizga mukammal shunda omonlik bo'lar ekan va hidoyatlangan bo'lamiz ekan. Tushunali? Lekin Alloh taolasi mana shu ibodatlar birontasini insonda Allohdan boshqaga tavakkul qilsa yoki Allohdan boshqadan yordam so'rasa, Allohdan boshqadan panoh so'rasa, ya'ni qalbida Allohdan boshqadan nusrat kuchi bo'ladigan bo'lsa, unda nima bo'lar ekan? Alloh taolo tashlab qo'yar ekan suyangan narsasiga. Natijada unga nima bo'lar ekan? Uni iymoni, ya'ni iymoni ham bor. Qarang, Alloh taolo aytayapti, iymon keltirgan iymonlarga zulm aralashtirilmagan, shirk aralashtirilmagan deyapti. Ya'ni butun iymoni yo'q bo'lsa emas, iymoni bor, lekin iymoniga zulm aralashtiryapti. boshqa narsani sharik keltiryapti. Bu turishda demak unga omonlik bo'lmay qoladi ekan. Tushunali? Bu yerda Shayxul Islom Ibn Taymiya shunday sharhlab aytadiki, demak shunday xulosa qilsa bo'ladiki, bu oyat oyatda sharhida hadislarni jamlagan holatda deydi, iymon keltirib iymoniga shirk aralashtirgan bo'lsa bir inson deyapti, undan demak mutlaq tamoman omonlik ham olinar ekan, hidoyat ham qo'yilar ekan. Ammo endi deydi u bandada shirk yo'q, lekin iymoniga, ya'ni insonlarga bo'lgan zulm, yoyinki o'ziga qiladigan gunohi bilan zulmni aralashtirdi bunda deyapti ana shu qilgan zulmiga ko'ra uni iymoni nuqsonlashadi, deyapti tushunarli qilgan ana shu zulmiga ko'ra gunohiga ko'ra uni iymoni zaiflashadi chunki ahli sunna val jamoat e'tiqodi bo'yicha nima albatta iymon yazdadu va yanqus yazdadu bit toa va yanqusu bil isyan ya'ni toat bilan itoat bilan iymon ziyoda bo'ladi va gunoh bilan isyon bilan iymon nuqsonli bo'ladi tushunali u demak inson gunoh ham iymonga ta'sir o'tkazar ekan yo'q ekanmi desa nima deydi ekan ahli sunna o'tkazadi ya'ni iymonni ziyodalashib nuqsonlashishdi lekin iymonni tamoman yo'q qilib yubormaydi tushunarli yoki uni omonlikda hidoyatni yo'q qilib yubormas ekan ya'ni shu qilayotgan gunohiga ko'ra nima hidoyat ham ozayib boraveradi, omonlik ham ozayib boraveradi. haqiqatdan mana bu oyatni yaxshi his qiling. Siz mana shu ibodatlarda, inshaalloh tavhid darsidan o'tib boramiz, hammasini yakka ollohga qiladigan bo'lsangiz, sizdan ko'ra bu dunyoda omonda odam yo'q. Ya'ni siz Alloh bilan bog'langandan keyin butun dunyo bir bo'lib sizga nima zarar bera oladi? Ya'ni sizdan ko'ra hidoyatliroq odam yo'q. Ya'ni Alloh o'zini yo'liga hidoyat qiladi. Ya'ni siz gangaramaysiz bu dunyoda a'mo yashamaysiz, ko'zi ojizlikqa yurmaysiz, ko'chada gandiralab yurmaysiz siz. Alloh taolo sizni hidoyatlab turadi. Har bir soniyada sizga Alloh yordam beradi. Kecha kunduz sizga yordam beradi. Sizga demak kecha kunduz omonlik bo'ladi. Butun dunyo sizga vasvas qilsa ham, sizga qarshi tursa ham, sizga omonlik bo'ladi, mukammal omonlik bo'ladi. Tushunali? Lekin sizda lekin tavhid bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu tavhidni demak zulm aralashadigan bo'lsa, demak sizda omonlik bo'lmaydi. Demak, bugungi kunda ko'p musulmonlarga omonlik bo'lmagani ham o'zlarining tavhidini kamolati bo'lmaganligidan. Tushunali? O'zlarining shu iymonlariga zulm aralashganligidan bo'ladi. Endi sahobiy ikromlardan ham qanday ta'sir olingki, qarangmi, oyatlarga qanaqa ular e'tibor beryapti. Oyatda shunday iymon keltirib, iymonlariga zulm aralashtirilmaganlarga omonlik va hidoyat bo'ladi desa, ular darhol tushunyapti-da, qarang, birdan bizga demak zulm qilganmiz-ku deb turib, birdan qo'rqib ketishyapti ular. Demak, omonlikdan ayrilib qoldi degani Allohning azobi bo'ladi degani. Biz agar Allohning hidoyatini ayrilsak, zalolatda bo'lamiz deb ular shunaqa bir birdan qo'rqib ketishganda, ulardan Alloh rozi bo'lsin. <coughs> Endi mana bu bobda navbatda hadis keltiradi muallif Ubod ibn Somit roziyallohu anhu rivoyat qiladiki, shu aytadi.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 Ya'ni yagona ibodat qilinishlikka loyiq bo'lgan zot Alloh deb guvohlik bersa, ya'ni u zot yagona, va u zot sherigi yo'q deb guvohlik bersa, va Muhammad alayhisalom Alloh quli va elchisi deb guvohlik bersa va Iso alayhisalom ham Allohning quli, ham u kishining rasuli, ya'ni Alloh taolaning rasuli Iso alayhisalom. Hech qanaqa Allohning o'g'li emas, hech qanaqa iloh ham emas, balki Allohning ham quli, ham elchisi deb guvohlik bersa va Maryamga, ya'ni Maryam onamizga Alloh taolo tashlagan, ya'ni bo'l deb buyurgan buyruq kalimasi, ya'ni Alloh taolaning bo'l degan kalimasi bilan paydo bo'lgan ya'ni buyrug'i bilan yaratilgan bu Isa alayhisalom deb shunday deb guvohlik bersa va u tarafdan bo'lgan ruh deb guvohlik beradigan bo'lsa va jannat haq, toza haq deb guvohlik bersa, Alloh uni qilgan amaliga ko'ra jannat kiritadi, deyapti. Ya'ni albatta lekin jannat kiritadi. Uni amallari ko'ra darajasi har xil bo'lishi mumkin jannatda, lekin Alloh taolo uni uni albatta jannatga kiritadi. Tushunali? Kim mana shunday guvohlik beradigan bo'lsa, deyapti. Buni sharhida nima aytadiki, masalan muallif chiroyli sharhlayapti. Endi la ilaha illalloh la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu anna abduhu va rasuluhu desa, mana jannat bo'ladi deyapti, la ilaha muhammad rasululloh desa bu yerda. Guvohlik bersa. Guvohlik deganda deyapti, biz shuni tushunishimiz kerakki, deyapti. Xuddi bir odam masalan namoz o'qidi deganda deyapti, biz nimani tushunamiz deyapti, o'z-o'zidan odam tahorati borligini, ha? hadasdan pokligini aytib o'tganimizda qabo fiqh darsida ham hissiy ham ma'naviy barcha najosatlardan pok tahoratini qilgan vuzusi bor bo'lgan odamni tushunamizda to'g'rimi namoz o'qidi deganda xuddi shunga o'xshagan deyapti guvohlik berdi deganda buni deyapti ana shu la ilaha illalloh muhammadu rasululloh taqozosi etgan ya'ni bu kalima bu mana bu buyuk kalima la ilaha illalloh muhammad rasululloh talab qilgan amallarni qilgan inson deb tushunamiz deyapti tushunali man shahidan la ilaha illalloh vahdahu la sharika la degani shuni tushunamiz deyapti ya'ni faqat tilida aytib qo'ysanglar degani emas u deyapti mana bunga guvohlik berish mana shunday bo'ladi deyapti guvohlik berish butun jasadlari bilan tili bilan aytadi qalbi bilan ham tasdiqlaydi va amalan bu narsani ko'rsatib beradi deyapti ya'ni aslo murjiyalar tushungandaqa faqat tili bilan aytgandaqani tushunmaymiz deyapti ya'ni iymon faqat tili bilan aytadi qalb bilan tasdiqlaydi bo'ldi amal shart emas deydiyu hatto ba'zi qattiq ketgan murjiyalar faqat til bilan aytsa kifoya ham degan ekanda e, bunday tushunmaymiz deyapti tushunali bu hadisdagi ana shunday tushunamizki xuddi namoz o'qidi deganda tahorat qilganligini tushunib olasizku tahorat qilmaganligini tushunmay qo'ymaysizku bu yerda demak la ilaha illalloh muhammad rasulullohga shu hozir aytib o'tilgan narsalar guvohlik bergan deyilganda demak uni ichlarida shuning ichiga kirib ketadi iymonni iymonni aslidan bo'lgan amallar ham mana shu ichga kirib ketadi. Iymonni aslidan bo'lgan amallarni albatta mu'min odam qiladi. Yana boshqa bir hadisda esa Ibn roziyallohu anhu hadisda esa fa innalloh harrama alan nari man qala la ilaha illalloh yabtaghi bizalika vajhalloh. Albatta Alloh taolo la ilaha illallohni Alloh yuzini istab aytgan kishiga jahannamni u unga harom qildi. Jahannamga odamni Alloh taolo harom qiladi. u odamni jasadini azoblanishligini Alloh taolo jahannamga harom qiladi. Kimi? Allohni yuzini istab mana bu kalimani aytgan odam. Va Allohni yuzini istab aytgan odam albatta mana bu kalima taqozo qilgan narsani qiladi. Birinchi bu kalima taqozosi nima? Allohdan boshqa hamma nimaga tog'utlarga kofir bo'ladi. Ha? La ilaha illalloh degan nima degan? Hech qanaqa dunyoda iloh yo'q, hech qanaqa barhaq ma'bud yo'q. Allohdan o'zga ibodat qilishga hargiz rozi bo'lmaydi. bunga guvoh berayotgan odam. Allohdan o'zgadan ana shu qonunlari bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Ya'ni Allohda subhanahu va taolodan boshqa ana shu insonlar insonlarga zulm yo'li bilan bo'lsin, har xil targ'ibot yo'llari bilan bo'lsin, o'zlariga ibodat qildirishiga rozi bo'lmaydi. Ya'ni faqatgina Allohda islom tuzumi bo'lsin, Alloh dini bo'ladi, faqatgina Allohning qonuni bilan yashaladi. Bu dunyoda inil hukmu lillah, hukm faqat Allohga xos bo'ladi deb e'tiqod qiladi. Shunday la ilaha illallohni bu yerda shu Allohning yuzini aytib jamolini xohlab, Allohning yuzini ko'rishni xohlab aytadigan inson Mana shunday tushunchada bo'ladi. Faqat la ilaha illalloh deb qo'yib turib shunday xohlaganda yashayvermaydi u. Nima yur chin yuragidan aytgan insonda mana shu xislat albatta topiladi. U Alloh subhanahu va taolodan boshqa ibodat qilinayotgan narsalar hammasiga kofir bo'ladi va o'zini bari ekanligini Ibrohim alayhisalom aytganda qayta oladi. Ibrohim alayhisalom nima degan edi? Ey mushriklar deb, senlar va senlar ibodat qilayotgan tog'utlaringdan men bezorman degan edilar. Va senlar bilan biz oramizda adovat boshlandi abadiy degan edi. Bundan keyin to abadiy adovat boshlandi to senlar nimagacha Allohni o'zigagina iymon keltirmaguninggacha, to Alloh diniga qaytmaguninggacha oramiz adovat boshlandi degan edi. Mana shunday bo'ladi. Haqqi la ilaha illalloh aytganda shunday bo'ladi. Orani ochiq qiladi dushman bilan. Orani ochiq qiladi, ularga o'zini baroatini e'lon qiladi. Mana shunday insonni demak o'zini oraligini dushman kofir tog'utlarga orasini ochiq qiladida hamda Alloh subhanahu va taoloni yagona iloh ekanligiga guvohlik beradi va o'zini amali bilan mana bu narsani isbotlaydi. Xo'p, mana shu insonni demak Alloh subhanahu va taolo jasadini jahannamga harom qilar ekan. Xo'p, muallif navbatda yana quyidagi hadisni keltiradi. Abu Sa'id al-Xudri radhiyallohu anhu darvat qiladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan u kishi rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Musa alayhisalom aytdilarki, Ya Rob, allimni shay'an azkuruka va du'uka bih. Musa alayhisalom aytdiki, ey Allohim dedilar, ey Robbim, menga bir narsani ta'limini berginki, to'yinki o'sha narsa bilan seni nomingni yodga olay va duo qilay dedi. Deganda Alloh taolo aytdiki, ey Musa, la ilaha illalloh degin dedi. Shunda aytdiki, ey Robbim, kullu ibadi yaquluna hada. Buni hamma bandalarim aytadi-ku dedi. Shunda Alloh taolo aytdiki, ey Musa, agar deyapti, law anna samawati sab'a va amirahunna غير والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله agar deyapti tarozini bir pallasiga 7 qavat osmon deyapti va osmonda mendan boshqa hamma narsa mahluqlar bir taroziga qo'yilsa deyapti mendan boshqa barcha farishtalar bo'lsin, oy, quyosh, nimaki bo'lsa osmonda, bir nimani tarozini bir pallasiga qo'yilsa. Va hamda deyapti, ana shu 7 qavat yer deyapti. 7 qavat yer ham ana shu bir kaftga qo'yilsa-da bir pallaga. Endi yana bir kaftga la ilaha illalloh qo'yilsa. Qo'yilsa deyapti, la ilaha illalloh ulardan og'ir keladi deyapti. La ilaha illalloh mana shunday og'ir kalima deyapti. Tushunali? Buni ma'nosini his qilishlik kerak. Mana shu la ilaha illalloh deb turib birodarlar payg'ambarlar yuborilgan. Shu la ilaha illalloh deb turib qancha-qancha payg'ambarlar azoblangan, ular sahobalar qiynalgan. Mana shu la ilaha illalloh deb vatanidan batara qilingan, mana shu la ilaha illalloh deb turib aziz jonlardan ketishgan, mana shu la ilaha illalloh deb bugungacha va nechta nechta shahidlar bo'lyapti. Mana shu la ilaha illalloh deb turib, qilichlar qinidan sug'orilgan, shu la ilaha illalloh deb jannat jannat yaratilgan, jahannam yaratilgan, la ilaha illalloh ijobat qilmaganlarga jahannam, ijobat qilganlarga jannat yaratilgan. Shu la ilaha illalloh deb turib do'st dushmanlik hammasi mana shu la ilaha illallohdan bo'lyapti. Biz mana bu bizni darbadar qilgan kecha kunduz shu jihod maydonida yurishimizning sababi shu la ilaha illalloh. Biz rozi emasmizki Allohdan boshqasini iloh bo'lishiga. Bu faqat tilimizga cheklanmadik. Alhamdulillahki Abdulloh Azam aytganlardek mujohidlar la ilaha illallohda amalan qoni bilan isbotlayotgan insonlardir. Odamlar deydi, faqatgina qo'llari deb yozayotgan bo'lsa, mujohidlar qonlari bilan yozyapti. Allohdan o'zgaga ibodat qilinmaydi, Allohdan o'zga, ya'ni ibodat qilishga loyiq zot yo'q degan gapni mujohidlar amal asbotlayapti. Va ular nima bilan? Tili bilan emas, balki o'zlarining qoni bilan guvohlik beryapti. To'g'rimi? Mujohid birodarlar qoni bilan guvohlik berib o'tib ketyapti. Allohning yagona barhaq ma'bud ekanligiga. bo'lmasam bizga jang qilib nima keragi bor edi nima qilamiz bular bilan kufr murtad hukumatlar bilan urushib bo'lmasam biz agar ollohni qonundan boshqa qonunga Allohdan boshqasi ilohligiga rozi bo'lganimizda biz ham yashayverardik vatanni ham sig'ivorardik hamma yerni sig'ivorardik bu kalima shunchalik og'ir kalima ekanki shuning uchun bu kalimani ko'tarib yurgan insonlar ham sig'may qolar ekan hatto mana bu kalima egalari shunday g'arib bo'lar ekanki ota onasini uyiga sig'may qolishi mumkin o'zini tug'ilgan joyiga sig'may qolar ekan mana shayx abduvali qor akadan bu kishida mana bo'lmasam O'zbekistonda qancha muxlislar bo'lgan? O'zbekiston katta yer bo'lgan-a? Shu kishidan rivoyat qilib aytishadi. Bu kishi shu oxirgi mahallalarda yo'qolishidan oldin deydi, ba'zilar aytgan ekanda, "Qora aka, sizdek olam odam shu yerga sig'may qoldingiz-da O'zbekistonga" degan aytgan ekanda, "Meni sig'ib ketaveraman" degan ekan. Necha million odam bor O'zbekistonda? La ilaha illalloh sig'mayapti degan ekanda. Haqiqatan la ilaha illalloh sig'ish qiyin ekanda. keng yerlar torlik qilib qolar ekan. Haqqi la ilaha illalloh ko'tarsangiz, kufr bunga rozi bo'lmaydi hargiz. Chunki ular Alloh derdi iloh bo'lishini xohlamaydi. Tog'utlar, bu jonli tog'utlar Alloh derdi iloh bo'lishini xohlamaydi. Alloh faqat osmonda iloh bo'lsin dedi. Xuddi Firavun. Firavun shuni aytgan, Alloh ey Musa, Robbi osmonda ilohlik qilsin degan. Men yerda ilohman degan. Xuddi shu bugungi kundagi nimalardan shu. Qur'oningni o'qaver o'qima dedim vatanda. O'qi, o'ligingga o'qi dedi. Lekin hayotda men konstitutsiya bilan boshqaraman deydi. Hayotda men boshqaraman. Hayotda meni tuzumim bilan yurasan deydi. Men qamayman, men o'zim o'ldiraman, men nima qilaman, kimga qana jazo berishni men hal qilaman dedi. Qur'onning faqat o'linglar yo'q ekan dedi. Tushunali? Din siyosatdan tashqari dedi. Umuman Allohnikiga aralashtirishmaydi. Buni eskicha deydi, bu qaloq deydi, bu narsani ajratib qo'yiladi. Mana bu narsa o'z-o'zidan xuddi shu narsani ifodalaydi. Ya'ni men yerda ilohman, Alloh il osmoningda iloh. Alloh osmonda xudolikni qilaversin degan narsani anglatadi. Lekin hargiz bunga la ilaha illalloh haqiqiy guvohlik bergan inson bunga rozi bo'lmaydi. Hargiz mana bu narsaga rozi bo'lmaydi va mana bunga qarshi, mana bu tog'otlarga qarshi, olamiy tog'otlarga qarshi o'zini joni bilan, moli bilan, tili bilan ularga qarshi kurashadi. Bor imkoniyati bilan qarshi kurashadi. Demak, mana bu hozirgi hadisdan haqiqatni his qiladigan bo'lsangiz, demak, mana shu kalimani og'irligidan demak, qancha-qancha insonlar o'zini vatanlariga sig'may qoldilar. Mana shu kalimaga amal qilganligida. Keyin ba'zilar aytib qoladiki, "Ya mana ba'zi Yevropalarda yo ba'zi davlatlarda bemalolki erkinlik bor-ku" deydi. Yo, siz haqiqiy la ilaha illalloh bilan yashangchi, haqiqiy la ilaha illalloh da'vat qilinchi, qani qancha erkinlik bo'lar ekan. Siz Muhammad vasallam birinchi kundan boshlab insonlarni hammasini faqatgina namoz, ro'zaga da'vat qilmagan. da masalan 10 yildan namoz farz bo'lgan. roza, zakot hammasi Madinada farz bo'lgan. Ungacha nima qilgan? Makkada nima da'vat qilgan? Nimaga Makkadan haydalgan? Nimaga Abu Jahllar ulardan shunaqa o'zlarini bezorlik e'lon qilib shuncha azoblagan? Nimaga? Ular Allohdan o'zga iloh yo'q deishgan. Allohdan o'zga haqli iloh yo'q degan. Allohdan boshqasini qonun bilan yashalmaydi, faqat Allohning qonuni bilan yashaladi. Ota-bobolarni degan. Hammasi deganda keyin ular keyin bularni azobga solishgan. Ya'ni tawhid bilan azoblangan demoqchimi ular Makkada. Ular faqat namoz, roza, zikr bilan emas, chunki mushriklar ham haj qilardi, mushriklar ham roza tutardi. Ular bilan azoblanmagan ularda. Ya'ni bugungi kundagilar ham demoqchimanki, ya'ni u namozni masalan Rossiyada namoz o'qisa indamayapti, masalan Yevropada dedi-yu, yo'q, siz unisi emas, siz payg'ambarimiz qilgan ishni qiling. Ibrohim alayhisalom qilgan ishni qilingchi, siz butni borib sindiringchi. Siz borib ulardan ana shu butlarga gap tegizingchi, senlardan sen ibodat qilayotganingizdan men bezorman dengchi. Ya'ni xuddi payg'ambarlar tutgan uslub tutingchi. Ya'ni Muhammad alayhisolamdaqa ularda nima deb kelgan ular Abu Talibning oldiga sen jiyaningga ayt, u bizni ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqaryapti, bizni butlarimizni haqorat qilyapti degan. Siz ham ularni dasturlarini haqorat qilingchi, konstitutsiyalarini, deputatlarini, bular ana qonni orsa hojatxona yuguradiganlar, bular ilohlikka loyiq emas. Bular sizlarni boshqaradi, insonlar bular sizlarga xudo emas bular deb turib, shuni yomonlasinchi, Putin tog'ut desinchi, u tog'ut. Bular mana bularga sig'inmaylar, bularni qonunda yashamaylar deb gapirsinchi. Ya'ni inson turamiki o'sha yerda. Ya'ni qo'yamikan. Endi haqqi la ilaha illallohga da'vat qilsangiz hech kim qo'ymaydi unga. Hamma qaysi davlat bo'lsa ham sizga albatta ta'ziya bo'ladi. Albatta bo'ladi. Ya'ni siz bo'lmasam kofirlarda yo'q bunga sifat berib qo'ygan bo'lasiz. Kofir hech qachon unga u kam unaqa. Habasistonda podshohi topilishi qiyin unaqa. Butun dunyoda ey menman degan adolatparvar ham unga yo'l qo'ymaydi. haqiqiy la ilaha illallohga nima qiladigan bo'lsangiz, ular faqatgina namoz ro'zalarni da'vatchi sizga indamaydi. U bilan aldanib qolish kerak emas. Chunki ular biladiki, tavhid bo'lmagandan keyin u narsalarni foydasi yo'qligini biladi. Ular dushman biladi, biz bilmasak ular biladi. Musulmonlar bilmasa ham dushman biladiki, u xatar yo'q. Bitta odam faqat namozni tabliğ qilaman, butun dunyoda yuradi. Nimaga? Butun dunyoda yuradi, tabliğ qila jamoasi masalan. La ilaha illalloh faqat rububiyatni yetkazadi. To'g'rimi? Faqat rububiyat. Ulug'iyat o'tgan ot sifat etkizar, shundan bittasi Layla. Alloh osmonda yaratdi, Alloh yerda yaratdi, shuni etkizadi faqat. Buni Abu Jahl ham tan bu narsa yangilik emas. Washingtondan yuradi, Izraeldan butun dunyoda yuraveradi tablig'iylar. Nimaga? Mana bizni masalan Pokiston bizni urib yotadi, ular yuraveradi Pokiston hukumati ichida. Nimaga? Chunki ular haqqi la ilaha illalloh da'vat qilmaydi ular. Ular Allohni osmonda yerda yaratganligini aytadi. Unga hech kimga muammo yo'q. Yevropa unga muammo qilmaydi, chunki undan qo'rqmaydi ular. Chunki ular biladiki, haqqi tavhid bo'lmasa insonda bu narsalar foyda bermasligini ular yaxshi biladi. u xatarli emas ular uchun u million odam yig'iladi tabliğiylar bitta mana shu nima o'zida masalan shu yerda o'zida yiliga million tabliğiylar yig'iladi lekin bitta josus uchmaydi lekin to'rtta mujohid yig'ilsa josus uchishni boshlaydi chunki u mujohiddan qo'rqadi bu yerdagi bu tog'ut tritovotlar ontarib la ilaha illalloh deb kelib bu Allohning kalimasini oliy qilishi mumkin u undan qo'rqadi tushundingizmi endi dushmanni ham qarangda ularni kimga ruxsat beryapti xuddi misoli endi bu haqiqiy tavhid bilan amal qilmagan insonni misol shunga o'xshaydiki Bitta inson masalan, rosa kuchli bo'lsin, jasadli bo'lsin, rosa kuchli bir odam bo'lsin, undan ruhni olib qo'ying siz, ruhni olib qo'ying, bo'ldi, bu undan qo'rqinchli emas bu. Bu qo'l ish bermaydi, ruh yo'q bo'lganda bu kuch, rosa kuch ko'p bo'lsin, qo'limni ura olmaydi, oyog'imni tepa olmaydi, ruh yo'q. Tushunali? Tawhid yo'q bo'lganda bu musulmondan qo'rqinchi yo'q. Kofirlik qo'rqmaydi bundan. La ilaha illalloh haqiqatini tushunmagandan bundan qo'rqinchi yo'q unda. Tushunali? Lekin haqiqiy ulug'iyat tawhidiga da'vat qilishni boshlasinchi, Mana haqiqiy ulug'iyaga. Shuncha aytamiz, tabliqiy birodarlarga aytamizki, tabliqda ham qancha-qancha birodarlar ham yuradiki, ya'ni yetkizsa haqqingizni yetkazingchi, mana haqqi la ilaha illalloh yetkazing. Ya'ni bir ular aytishimki, yo'q, biz endi hozir foyda zarar. Yo'q, siz aqlli bo'ling, payg'ambar vasallamdan ko'ra aqlli bo'lmang. Shu payg'ambar alayhisolam hech qanaqa hikmat yo'lini istamasdan boshidan ularda ota-bobosining ahmoqligini aytgan, ularni ilohlarni haqorat qilgan, ularni butlarini nimasini soxta ekanligini aytgan. Yo'na to'g'rimi? Boshda shu narsani aytgan. Ibrohim alayhisolam ham, bobomiz Ibrohim alayhisolam ham ularda butlarini haqorat qilgan, butlarni sindirgan, ular butlarga qarshi chiqqan. Hamma payg'ambarlar birinchi ana shu la ilaha illalloh, uluhiyat tauhidini ko'tarib chiqqan hammalari. Mana shu narsani qilish kerak. Kishi ulardan ko'ra, ya'ni esliroq bo'lib ketishi kerak emas. Ulardan ko'ra aqlliroq bo'lib ketishi kerak emas. Mana shu payg'ambarlarning yo'lini tutadigan bo'lsa, inson bilib oladi. Ya'ni qanchalik, ya'ni bu la ilaha illallohni og'ir ekanligini, haqiqatan bu narsa og'ir ekanligi, yuk ekanligini his qilasiz. Xo'p, navbatdagi muallif yana bir hadis keltiradiki, Imom Termiziyda rivoyat qilingan hasan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim dedi Anas roziyallohu anhu, u kishi aytdilarki, Alloh taolay aytadi: "Ya ibn Adam, ey odam bolasi, law ataytani bi qurobil ardi xatoya, sen butun yer qobig'icha xatolar bilan menga kelsang" deyapti Alloh taolo. "Summa laqitani la tushriku bi shay'a", so'ngra menga hech bir narsani sharik qilmagan holatda yo'rilsang. Ha, mengagina ibodat qilib kelgansan, hech narsani sharik keltirmagansan. Yakka Alloh ibodat qilgansan, yakka Allohga hamma ibodat turini qilgansiz, yakka Alloh tuzum bilan yashagansiz, yakka Alloh qonuni bilan faqat yakka Alloh qul bo'lib o'tib ketgansiz bu dunyoda. Allohdan boshqasiga hargiz rozi bo'lgan emassiz, ilohligiga. Mana bu banda deyapti. Alloh taolay aytadi: "La taytuka bi qorobiha mag'firatan." Yer qovog'icha mag'firat bilan senga yo'l qo'yaman deyapti. Allohni yaratishdan maqsad ham shu o'zi. Qarang, demak, nima deyapti? Yer qobig'icha sen ajr bilan, savob bilan kelsang demayapti Alloh taolo. Yer qobig'icha xato bilan kelding menga deyapti. Gunoh bilan kelding. senga yer qobig'icha mag'firatni yo'liqqaman deyapti agar menga shirk keltirmay kelsang lekin Alloh saqlasinki bu hadisdan yana shunday tushuniladiki agar endi yer qobig'icha siz ajr bilan keling lekin sizni shirk sifati bilan keladigan bo'lsangiz Alloh taolo sizni mag'firat qilmaydi Albatta Alloh taolo abadiy jahannamni azoblaydi, Alloh salasi. Chunki Alloh subhanahu va taolo va laqad uhiyilayka va illallazi min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Ey Muhammad alayhisalom, sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga vahiy qilindiki, agar shirk keltiradigan bo'lsangiz, amallaringiz habata bo'ladi degan. Amallar habata bo'ladi. Qilingan ibodatlarning foydasi yo'q. Hammasi zoya ketadi. Hammasi zoya ketadi. Shuning uchun demak, nima qilishimiz kerak? Shirkda nihoyat ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shirk ilmini yaxshi o'rganib, mana shu ibodatlarni shirk keltirib qo'yishidan qattiq panoh so'rashimiz kerak Alloh taolodan. Va bunga nima qilaylik? Ana shu qalbimizni ham ko'p doim shuncha faqat Allohga bog'laylik. Faqat istig'forlarni aytaylik, Alloh taolodan ko'p panoh so'raylik. Katta kichkina shirklardan, katta kichik kufrdan, katta kichik nifodan Alloh taolodan panoh so'raylik hammamiz. Demak, asosiy mana shirkdan Alloh taolodan panoh so'raylik. Bu darsimiz xulosa shu bo'ladi-ki, demak, demak ana shu tavhidni fazilati va hamda gunohlar kafforat bo'lishi haqida bor deb aytib o'tdik. Demak, tavhidni fazilatiki, demak tavhid insonda haqiqiy tavhid bilan Robbisi olsa, har qancha gunoh bo'lsa ham demak baribir jannatga kirar ekan. Baribir u jannatga kirar ekan, Alloh taoloning kechirar ekan. Endi kishida agar tavhid bo'lmaydigan bo'lsa, har qancha ajr bilan yo'l olsa ham baribir jahannamda bo'lar ekan Alloh taolasi. Tushunali? Va demak ana shu tavhid demak insonga fazilat bo'lar ekan. Tavhid qancha komil bo'lsa, shuncha unga fazilat ham gunohlariga kafforat bo'lar ekan tavhid. Lekin tavhid bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolasin har qancha ibodati bo'ladigan bo'lsa ham, demak Alloh taolo uni qabul qilmas ekan. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.